plia boco e. Boco e signifas Brasila Congresso de Esperanto. Gi ocasas che il Congresso generale uno foie in iaro. Antaue gi effectivigis dum la Iuliae ferioi. Tamen in 2016 la anaro preferis alian periodon. Nome la pli longitan festotagon de corpo de Cristo. En la catolica lando Brasilo, quie tamen la protestantaro iom post iom pli grandigas, tiel che gi consistigas nun proximume dudecvin procentoin de la enlogiantaro, corpo de Cristo estas oficiala festotago. Cae, cia gi ciam estas in jaudo, multae homoi faras ponton gesti mancio. Tio estas, ne laboras dum quartagoi, cae multae institucioi fermigas dum tioi tagoi. Do tio pli longita festotago havas plurain avantagioin por la realigo de congressoi. A. Oni ciam, iaroin antaue, scias, ciam la aranjo ocasos. B. B multa esperantistoi ne besonas labori dum tivi quartagoi. So, char multa institucioi, exemple universitatoi, fermigas, tio estas en ili ne estas la cutima activezoi, quelcae el ili povas esti usatae por la realigo de congresso. Crome aldonindas, que quartagoi sufficias por nazia congresso mi iam diris citie che la esperanta movado esas relative forta in Brasilo. Detaloen pritio mi donis in mia articolo Esperanto in Brasilo ca la quindec tria bocoe, du naua de maio de du ne Inter alie mi informis che rilate la nombron de membroi in la Universala Esperanto Asocio, UEA, Brasilo estas je la quara loco. Cae rilate la nombron de allegintoi al universalai congressoi, gi estis dum la lasta iaroi je la unuae locoi. Centa, Lilo, quara loco. Cent Seulo, sesa loco. Centria, Lisbono, dua loco. Ciare aligis cent seste quar homoi, ne ciui estis esperatistoi, sed familianoi, el dudec Brazile substatoi, du el Argentino, cae uno el Sudafrico. La plei multae venis el la Federacia Districto, 35, in cio trovicias la Brazila cef urbo Brasilio, cae cio situas ie la distanzo de circa 200 kilometroi de Goianio, la Congres urbo la dua plei granda nombro venis el Rio de Janeiro, distanze je circa 1300 km. Bon chance inter la 164 allegintoi estis 30 anoi de Beio, la Brasila Esperantista Junularo Organizo, quiu faris sam tempe cae sam loce sian 39 congresson. Ciel ocasas in ciui congressoi, ne ciovi alegintoi facte partiprenis la ciaran Brasilan. En la norda hemisfero comincigis somero, vintro en la suda. Tio signifas malvarmo pur suda Brasilo, sed Goiano, la cef urbo de la substato Goiaso, situas, cil Brasilio, en la centro-occidenta regiono. In gi tiu periodo, pli exacte la monatoi maio di septembro, esas la seca sezono, quio caracterizigas pro completa manco di pluvo, ci ama blua cielo, relative varmae tagoi, du de gis tri grado celsiusai, cae relative malvarmae noctoi, dec gis de gradoi. La temperaturoi in Goiano esas pli altai ol en aliae partoi de la Brasila centro-occidento. Pro tio, nun, dum la Brasila vintro, ili es tre agrablai, por tivi kio shatas varmon. cae nocte oni ne suferas la mal varmon ciel in suda Brasilo au ec in Brasilio. Loco co, loca congressa comitato, luis chambroin in granda privata, catolica universitato, ene de la universitata sectoro, relative proxima alla urbo centro. La universitato estis tre pura, et mancis iu ein archa graffitio, quio estas til comuna in multae universitatoi. La chambroi havis adequatan grandezon, ili esis nec tro grandai, nec tro malgrandai. Dun la tri vesperoi ocasis artae presentajo in du aliai locoi. Du in malgranda teatro, la tria in universitata auditorio. In la unua vespero, la presidanto de la Brasila Esperanto Ligo malfermis la congresson, cae quelcae ge esperantistoi con belegae vocioi cantis en la internazia lingvo. Ancao presentis in paro, quiu belege dansis tangon. La duan artan vesperon mi nece estis, sed en la tria de nove mi povis ausculti bonegan musicistoin. Dec nau esperantistoi faris prelegon, hoc el ili faris du au ec tri, tiel che entute esis faritae tridec unu prelegoi, mal multae elili en la Portugala. Bedaurinde, unu aleginta prelegonto ne alvenis. Estis ofertitae ancau intensa curso de Esperanto, Babil Rondo, cae Coero, au Cer examenoi. Cetere mi excies, che Brasilanoi ocupas la duan locon, pos la Franzoi, rilate la nombron de ciovi ker examinitoi. Quelcae titoloi de la prelegoi. Goiaso cae goniano, historio cae culturo. Esperanto liberigas la pensadon. Kiel giui poemoin? Kiel vort scherzi en Esperanto? Rond voyaggio tra Patagonio. Polisemio en la lexico de Esperanto. Archimedo Calabanuio, ciu vero au fictio? Ciel pliigi la nombron de membroi en esperanta organizoi? Analiso de successae strategioi. En articolo aperinta la 6 de februaro de 2018, pri titoloi de filmoi, libroi cae articoloi, mi diris, che ofte anco prelegantoi donas al sia prelegoi titoloin qui ne respondas alla in havo. Cae in articolo titolita pri la farado de prelegoi mi citis la conatan esperantiston Humphrey Tonkin quio in sia prelego pri quiel effective paroli publike avertis che la prelegonto devas interalie prelegonto sorgi pri la bona funkciado de ciui iloi, ciun li au si volas usi. Ciel en plurai congressoi, cae similai aranjoi, la du aluditae problemoi, erara titolo, cae manco de bona preparo de la usota iloi, constateblis ancao en du au tri ciiare prelegoi. Tamen, ciam estas agrable audi esperanton erunt conte tium das a